esploristoi productas nutrajoin per gisto. Unu el la grandai defioi de la estonto estos provisi la crescantan mondan logiantaron per suffice da nutrajoi. Aliron al solvo nun liveras germanae esploristoi. Per gisto ili povis producti proteinon cae por la corpo grava foliatan acidon. Cae tion ili povis realigi compareble medicon vene. Gis la iaro du mil sestec quin, lau taxoi povus vivi sur la ter globo dec miliardoi da homoi. La crescanta monda lo giantaro tamen ancau besonas nutrajoin, cae en tiu contexto oni supposas che la tradizia agriculturo vide alla crescanta besono baldau attingos sia in limoin. Estas protio grave trovi laueble baldau alternativoin alla gis nunai fontoi de nutrajoi, cae tivi alternativoi estu ideal case laueble medicon venai esplorista teamo de la Germana Universitato de Tübingen nun liveris por tio mult promessan aliron al solvo. La esploristoi disvolvis du stupan proceson por producti gravain nutrajoin en la laboratorio. La vera productanto en tio estas fungo, cion la homo iam de jarmiloi utiligas por la productado de nutrajoi cae trincajoi. La gisto, por pacado. En la studajo, cion la esplorista te amo nun tempe presentas en faca giornalo, la te amo povis per la gisto producti cae proteinon, cae foliatan acidon, la vitaminon bo nau. Apartajo rilate alla proceso estas, che gi bezonas nur tre malmultain fontajoin, kiwi crome grand parte estas renovigeblai, cae tiel compareble medikonvenai. Ni bezonas hidrogenon, carbon dioxidon, oxigenon, renovigeblan energion, cae ancorau kelkai nutrain substanzoin cae saloin, per cui ni nutras nian organismoin, clarigas la esplores trino. En la unua pascio de la proceso, bacterioi estas nutratai en bioreactoro per carbon di cae hidrogeno. La bacterioi faras el gi acetaton, cio estas ancau grava consistero de aceto, La acetato povas sia vice esti captata kiel interprodukto kai esti conducata alla dua stupo de la proceso. Tie crescas gisto en la bioreaktoro kai tiu gisto povas alpreni la acetaton kai creski. Kai en sia biomasso la gisto abundigas tiam kai proteinon kai vitaminon bonau diras la esplores trino. La procedoi estas cetio similae alla bier farado, sed in tiu laboratorio ne estas productata alkoholo, sed proteino, cae vitamino b nau. La gisto besonas tiam en plua pascio ancora purigadon, porce la homo povu bone consumi cae digesti gin. Pri tiu puriga pascio ancora o casas esploroi. La celo de la proiecto tamen estas clara. La protein cae vitamin en hava gisto iam estu havebla kiel producto en super bazaro. tio en formo de gista faruno, cae gistai flocoi. Eblus tiam ancao en labori la gistain flocoin en aliaen productoin, Tio simpla maniere signife pli altigus la enhavon je nutrae substanzoi. Analizoe pri la nutrae substanzoi montris, che la abundigita gisto povus ja servi kiel alternativo al nutrajoi. Gi enhavas simile multe, au parte ec pli da proteino, olcutimae fontoi de proteinoi, kiel exemple viando. C'è la vitamino B9, quiu inter alie estas tre grava por la sindivido de homai celoi, la gisto e la laboratorio atingis ec signife pli bonain resultoin. Gis nun, oni produktis nur tre malgrandain quantoin laula nova proceso, sed nun estas construata en la dana urbo Orhus installaggio Cion la esplorista te amo povos uzi por pluae prilumigoi. Oni volas testi la eblezon, apliki la procezon, ancau ie pli grandas calo.